Poftim? Carină de curs. Carină sau carină de curs. Iar nu mai este limită. Da, ca da, da, da, limba, limba de curs a Bisericii Catolice până în 1960. Da. Da? Da, la Vatican. Pare la Vatican. Se mai folosește slavona bisericană. Mă rog, și la tine, constând în esența catolică, se trebuie am spus doar că nu se mai vorbește. Da? Deci, practic, sunt uh, limbi moarte, dar Și s-a scris. Deși, în fine, există mai ales uh, oameni care fac parte din casa brahmanilor și care sunt, uh, să spunem, aparțin, sunt preoți, care declară că vorbesc sanskrit. Dar aici nu, e mai mult contabilitate reală este cum folosesc din comunicare sau nu. Sigur, ea există ca limba de cult, dar asta nu înseamnă că este o limba vie. Există multe limbi care sunt moarte și folosesc ca de cult. Nu este copta, pe este egipteană, mai multe vorbesc ca care este folosită de către creștinii de Egipt, ca limba de cult. Sau ebraică, ca limba de cult și nimeni nu mai vorbea ebraică, dar și ebraica a fost Limbi indiene. Uh, cea mai cunoscută este, desigur, hindi. Este, în același timp, și limba națională a Indiei. Da? și celelalte sunt limbi uh, răspândite și corespundere și în stat invecina. Da? Uh, Bengali uh, este vorbită și în India, pe de vest, dar și în Bangladesh. Sau Nepal este limba vorbită din Nepal. Uh, singaleza este vorbită în Sri Lanka, uh, celelalte sunt limbi regionale din India, da? Astameza, Gujarati, Conca, Marathi, Nicolia, Punjabi. Urdu este, de fapt, uh, mai mult sau mai puțin ce era sârbo uh, Urdu este o variantă a hindi care se scrie Viva Hindi și folosește un alfabet propriu numit Devanagari. Uh, pe când curdul este o variantă a limbii hindi la origine care se scrie, care se folosește în minoritar diferența este dată de religie, da? Hindi se scrie de la care era folosită de populația de religie hindusă, pe când curdul era folosită de musulmani și se scrie cu alfabetul arab. Și curdul se vorbește și în India, de către populația musulmană, sigur, acum deja sunt mai diferențiate pentru uh, uh, și curdul de-a lungul timpului s-a îmbogățit din surse diferite. Nu referendul cult pentru timp este sanscrita, deci ea se îmbogățește în vite din sanscrită, așa cu limbile romanice și luau vite din atunci și greacă. de vorbituri, e și cea mai cunoscută și studiată, da? Tine cuvânta araba, care are un număr mare de vorbitori, și ebraica, da? Am spus hibrid, de ce? chiar și în ebraică înțelegem ebraica clasică, numele de ebraica modernă se numește, e cunoscută sub numele de hibrid. Știți că ebraica a avut o poveste specială, da? Uh, și care a fost reînviată, dar este un caz uh, unic, să spunem, da? de resuscitare a unei limbi care nu se mai vorbea. Da? Deci evrei care au răspândit pe tot mai mapa omului. Da, exact, de mai mult de 2000 de ani, în momentul da, Jimmy de practic mai mult la formarea statului Israel. Da? Statul din Israel a fost recolonizat cu evrei de s-a încercat această resuscitare lucrarea lui, da? Și care a și reușit de altfel, da? s-au preluat structurile ebraice clasice și, sigur, a fost adăugat unde era neapărat nevoie, vocabular, pentru a oferi multe realizări. Dar, în mod esențial, este cumpărat. Da? Deci este continuarea, continuatoarea E mitice. Este oarecum creată, da? Dar este bazându-se pe ceva existenci. Putem să spunem ebraic, da? Ebraic modern sau ebraic pur Nu este altă limbă, da? Și primele generații, nu au făcut această efort, da? De a, de a, o asimila și a învăța, dar acum deja ea se practică pe limbă maternă. Da? Deci este o limbă care a fost

consideră că nu antemă în banii mai mult. Includem aici pe vedem Ce ne interesează? sunt lucrurile importante. Avem o de occidentală sau la o ramură turci. Deci, în această familie altarică includem o ramură turcică, dintre care limba cea mai importantă este sigur limba turcă. Dar ce alte limbi turce mai, turci ce mai sunt? Toate acele stanuri, da? Deci kazaha, da? turmena, uzbeca, limba tătară și azerea de Azerbaijan. Da? Și inclusiv limba uigură, vorbită în China. Da? În China, în regiunea autonomă, Uiguria se vorbește limba respectiv Y Ele, separarea între aceste litere a avut cu mult timp în urmă. În momentul de față, ele sunt reciproc neinteligente. Da? Deci, chiar finalizat, nu există interconexie. Dar ele sunt rădutite, da? Deci, cu structura gramaticală se vede mult clar că ele sunt rădutite. Și, mă rog, mai sunt alte limbi vorbite în zona muralilor, în lumea foarte destul de vorbitori și, eventual, unii cercetători includ aici și la pol. Da? La pol unde teritorial se află în nordul Finlandei. Finlandei, Suediei și Norvegiei, da? deci tot acel nord, da? de insulei scandinave. Familia amerindiană este o grupare care este teritorială, dar nu s-a stabilit în mod convingător că aceste limbi ar fi realmente unite. Uh, noi trebuie să avem, uh, să luăm uh, în calcul că limbile acestea sunt, nu sunt toate la fel de familie, mite din familie mică europeană, sunt foarte bine cunoscute, foarte bine ajustate și bine studiate. Alte limbi nu au o tradiție scrisă, adică avem foarte puține documente scrise, sunt limbi de explorate, dar trebuie să nu mai puțin cunoscute. Uh, limbile au un număr variat de vorbitori, uh, în America știți că puterile europene coloniale au reușit să-și impună limba. Da? Uh, în principiu nu prea mai există vorbitori monolingvi de viață indiene. Adică toți vorbesc și limba respectivă, spaniolă, engleză, portugheză. Cele mai importante care au supraviețuit, da? din care sunt și limbi de cultură, o tradiție scrisă, unele chiar oficiale statele respective, ar fi Aymar, în Bolivia, Quechua,

ale eschimoșilor, deci se va vorbi în zona în care se află eschimoșii, în Alaska, Groenlanda. O altă familie este cea austroasiatică, dintre care cele mai importante sunt limbile vietnameză și chimera, chimera fiind vorbită limba oficială în Cambodgia, da? Limba austronesiană, a familiei austronesiană, de unde avem maleza, indoneziană, Familia noastră Tai, două linii importante, Tai, Thailanda și Laos, sau Laos, Laos. Aici chiar am dat realmente limite care sunt importante, care sunt vorbite la început, sunt limbi oficiale, din statale. Da? Pentru că altfel, sigur, nu mai are niciun sens, nu să reținem. Și familia caucaziană, care este tot așa, grupată în munții Caucaz, au un număr de stres important și georgiană, da? care e limba statală, și cecenă, da? care este și limba limbă, statală. O familie cu număr de uh, și important de vorbitori este familia gandhiană. Sunt limbi care se vorbite exclusiv în sudul Indiei. Deci, practic, India, din punct de vedere linguistic, se limită totuși. India are niște dimensiuni imense. India este, foarte fapt, un subcontinent. India, în sine, este aproape, are aproape dimensiunea Europei. Deci, uh, prin urmare, India se vorbesc la tot atât de limbi cât vorbesc și în Europa. Uh, se vorbesc multe limbi. În general, două limbi se vorbesc la în limbă europene, da? Punjabi, uh, hindi, urdu și așa mai departe. Sunt sud se vorbesc aceste limbi dravidiene, care formează altă familie, înrădite, unele dintre ele cu o denumirator, așa, o tradiție culturală milenară, un adică tamil, și cea mai importantă dintre ele, la fel, și celelalte toate sunt industriale la nivel regional, da? Angel, Canada, Marial, fiecare dintre aceste care vor și scrie la toate pro. Limbile vorbite în Africa sunt mult mai puțin cunoscute și studiate, da? Iar și de multe ori sunt grupate mai degrabă teritorial, da? Tot din lipsă de date, da? avem uh, o grupare avem o dată limba aceasta niger, familia noastră niger, cordofaniană, câteva limbi importante, Wolof din Senegal, Sandu din Republica Central sau Swahili, care, despre care am mai spus, funcționează și ca limba franca în, în Africa de, de Sud-Est, este vorbită pe teritoriul mai multor state și o limbă din maroană, e limbă francariană, dar niciuna nu este oficială. Deci, în general, statele din Africa, aproape toate, au ca limbă oficială limba da? Limba vechiului imperie, da? Engleza, franceza, ce are din cea portugheza, da? În ce state e? Angola și din Mozambic și la și la pulvere, da? Care aparține de Care este de fapt da, este african, care este exact derivată din neerlandez, neerlandez, da? Restul atunci procesorii rezau francez, în general Marea Britanie și Franța și-au discutat cu mai puțin Moldova și de acum la ele au aparținut Franței, Belgia, Maroc, Elisia, dar acum uh, acolo nu mai este acest rog, Există o cunoaștere. O cunoaștere a lui Și în sfârșit, avem foarte interesante de izolate lingvistice. Nu Limba este izolată. Are o limbă care nu este în niciun da? Nu știu de unde a apărut. Cine foarte este important în forma de locuitori, ca fi uh, coreană și japoneză. Da? V-am spus că uh, există teorii conform cărora ar putea fi asociate familiei uh, agitarice, dar această teorie este mai învățută. Prin urmare, japoneza și coreana, dar importante ca număr de locuitori și ca prezență da, culturală, s-a găsit, da? Nu se întâlnite cu nicio altă limbă din lume, însă se presupune că ar fi un unite între ele. Da? Adică structura gramaticală între japoneză și coreană este asemănătoare. Problema pe care nu s-a pus cercetările este faptul că vocabular nu există niciun grad vocabular fundamental, nu există asemănări. Vorbim de limbi între ele, sigur, dar, până la urmă, vocabularul fundamental trebuie să existe în mintea celor Chiar dacă s-au separat de mii de ani, cu siguranță dacă comparăm acum România cu Hindi, la nivelul vocabularului fundamental, vom găsi anumite asemănări. Da? Poate la nume, da? Undeva va fi asemănări. Pe când în japoneză și coreană, nu. Sigur, istoria lor este și mult mai complicată. Ambele au fost și foarte puternic au fost influențate de chineză, care nu sunt învățite, sunt nici o formă. Este clar. Însă chineza a contribuit foarte mult la formarea lor. Foarte bună parte din progres provine din chineză, mă rog, și scrierea, da? Provine tot din chineză, pentru că a fost tot programul de și și coreana le folosea, dar, mă rog, a renunțat la ele pentru a avansa la proces în anul Aceasta este o prezentare, da? Ca să aveți uh, o, o, o idee, da? Despre organizarea limbilor în familie. O, o altă urmare importantă a miejscu, czyli obalnym stoi, jest klasyfikowana tipologia în cele izolate. Da? Limbele izolate înseamnă că nu au rude apropiate. Acestea sunt limbi izolante. Da? În izolante. Ce presupune o limbă izolantă? O limbă izolantă nu permite exprimarea noțiunilor gramaticale ă, prin afixe, prin desinențe. incomplete. Uh, nu există flexiune. Da? Cuvintele sunt invariabile, nu schimbă formă. Nu există categorii gramaticale precum gen, număr, timp, mod, diateză, persoană. Nu există. Deci orice cuvânt este invariabil, el nu își schimbă formă. Concret, imaginează-vă că un substantiv are o formă unică, doar un gen, mai ales și poate să fie și un Sau, la un verb, avem o formă unică, să spunem, avem un simțit și atât. Da? Nu avem prezent, nu avem desen, nu avem nimic, nu avem desen, nu avem persoană. Nimic, da? Da, desigur. Uh, deci avem acest bol morfologic, da? Deci înmulțimile eh, eh, gramaticale nu se pot explica exprima prin flexiune. Da? Flexiunea ce înseamnă? Faptul că unul gură își schimbă forma pentru a indica ceva. O noțiune de tip gramatical, asta e flexiune. Da? Flexiune verbală, flexiune nominală, da? Cum se subdinește? Este nevoie conceptual de a indica aceste noțiuni. E nevoie să indică timpul, e nevoie să indică persoana, da? Cum suprimim acest bol acest, această lipsă? în primul rând, din topică, da? în ordinea cuvintelor, în general, topica va fi fixă, pentru că va fi important fără ordinea cuvintelor pentru a ne da seama ce funcție de devinesc. De tipul, subiectul stă întotdeauna pe primul loc. Dacă punem după verb, el îl interpretăm ca fiind un complement direct. Tocmai pentru că noi, el nu se fiu direcționează niciun fel, tocmai ne ajută să ne dăm seama ce vrea să spună ce înseamnă, ce funcție are. Da? O să vă dau și un exemplu. Apoi, ca să vedeți mai exact ce înseamnă. Deci, a toate aceste informații gazează prin topul, prin contextul, da? Nu avem nevoie, gândiți-vă, nu avem nevoie de ca verbul să, să, să-și modifice proba pe care indica timpul viitor. Putem să adăugăm un context un cuvânt cum ar fi mâine. Da? Pentru a indica sau audiere. Deci, prin context, se suprimesc. Da? La nivel semantic. Deci, toate aceste informații gramaticale se vor realiza semantic prin alte cuvinte. Evident, ești obligat. Adică, ce spuneam și înainte cu economia de expresie, sigur, nu mai ai paradigme principale, pentru că nu poți spune forma în acest, dar invers, ești obligat să folosești un mâine, da? să folosești un ieri. Pe când într-o limbă care are 30 și mii nu e neapărat necesar, da? Folosești cuvinte și se înțelege, da? folosești un mâine sau un poimit, doar trebuie să fii mai precis. Da? Este o informație suplimentară. Um, Cuvintele de acest tip folosesc și, folosesc și o clasă de cuvinte numite particule, care au funcția în De exemplu, poți să aibă un se lexicale atunci când sunt ceea ce tradițional cunoșteam cu de prefixe și sufixe, când folosim, când facem dacă cum creăm, cuvinte derivate. Da? Tot. Da? Deci Muncim, muncitor. Tot este un A fix. Trebuie să cuvânt eu. Da? Dar în uh, muncești, acele cuvânt este tot un A fix, pentru că persoana a doua. A, de orice adăugăm la o rădăcină pentru a indica mai mult conținut la rădăcina sau lexical. Um, să vă dau un exemplu. Bineînțeles, cea mai cunoscută limbă tip izolat este chineză. Da? Deci în chineză nu există asemenea categorie la alte limbi importante sunt tot anumite limbi din Asia, cum ar fi birmana, da? sau Thai, Thailanda, khmera, lao, vietnameză. Și răspunsul meu statal. Un exemplu pentru a arăta și notat este top. Suntem în chineză, Vedem cum se spune în chineză, da? transliterație. Nu știu nu, ce se scrie în chineză. Bun. Este uh, probleme dar echivalent, e greu ca latineză să facem distinția tradițională între substantive, adjective, că Trebuie să le deosebim, da? Adică noi practic aplicăm niște noțiuni unei gramatice ca să continue, da? Acest bloc este echivalentul lui E, da? Pronume de persoana Una. Acest pronume, funcție de poziția pe care o luăm față de verbă, vom interpreta ca fiind subiect, ceea ce ar fi un nominalul eu și dacă e după subiect, va fi interpretat ca un complement direct, adică va fi mine. Vedem în română distinția între subiect, complement direct, realizează prin forme de prin flexiune. Mine e o formă flexionată al lui el. Da? Și atunci putem să spunem au implicit la român. Adică avem libertate de Adică, dacă spun, uh, wow, da, 2, dar este la babei, care are o singură formă, de nu mai da. Și go este câine. Înseamnă, el bat câine, da? El abate câine, da? El nu au niciun fel de, de, determinare. Aici ar trebui să fie un câine sau mai un câine. Da? Substantivul nu are nu are plural. Da, vreau să explic un număr câinilor. Un număr și, bine, un, desigur, un... Dar nu Păi, și trebuie să fim și un clasificator, adică trebuie uh, să-l clasifică un obiect uh, animal, animal, dacă este rotund, dacă puțin. Uh, pe când dacă schimbăm și spunem mama, da, bă, ce înseamnă? Mama mă bate, asta e mama, da? Mama mă bate femeie. mine. got Și ce este important acum în legătură cu afițele? Afițele au o singură valoare gramaticală. Ele sunt detașate. Da? Adică se pot afița mai multor categorii. Ce înseamnă asta? nu ă, afița alături de aceea valoare gramaticală, putem să-l atașăm o limbă cum este româna nu e posibil. Concret. Să, avem, să zicem că avem un finalist care exprimă ideea de persoana întâi. Atunci vom avea, pentru că exprimă întotdeauna, nu se schimbă sexul, îl putem atașa la un verb. Și dacă atașăm la un verb, indică persoana întâi, da? Cine face asta, da? Iar dacă la atașăm la un substantiv, ce va ideea? Tot se zice că este anume. Dar este același. La o limbă dar stăm să ne gândim, persoana întâi la de și de ale anumel, este aceeași idee, cu vii, dar se exprimă, se exprimă fi afixe diferite, nu se poate. Pentru că într-o limbă ă, de tip aglutinat, aceste sufixe mereu aceeași valoare, ele se pot despărți, da? Deci așa, Pe de altă parte, nu există o linie între fixă. Adică, una fixă exprimă o singură valoare și nu se poate confunda cu alta. În sensul, uh, să vă dau un exemplu invers, ca să vă dați seama ce înseamnă acest lucru. În română avem una fix, a română, dar Și de asemenea, nu poate, în același timp, uh, acest aviz nu poate cumpăra mai multe bani. Pentru că, ca să revenim cum așteptim, iubii în cumulează tot diferențe comunale. Deci, practic, avem o rădăcină și apoi începem să atașăm la ea sufixe graficale care exprimă în mod uh, sufixe absolut specializate univoce care exprimă diverse categorii gramaticale și se înșiră unul după celălalt. Da? Uh, impus uh, exprimă o singură dată în cadrul un exemplar. De pildă, dacă sunt dată nominală, adică din articol, substantiv, acesta, marcăm dumneavoastră o singură dată. Nu marcăm într-o limbă neromână, într-o asemenea sintagmă, plurală va fi marcată în tot și trei medii, într mod redundant. Da? Hai să vă dau câteva exemple ca să vedem cum se formează, cum se arată degetul plural. La o sută de degetul. Avem un mariaj, da? En se da? os. Da? Asta e frumoasă, da? Asta e frumoasă, os și se e frumoasă. Da? A este acum. Da? S-a întâmplat casa os. Da? Deci articolul așa este Dacă vrem să punem la plural, vom marca modelul de tonal în, în îl notăm grafic prin cap. Este un da? El se va marca o singură dată la ultimul membru. Da? Indiferent da. ce este el. Și vom zice asta. Trebuie să adăugăm o vocală de sprijin, da? va armoniza completamente radical. De trei exemplu spunea, oso, oso, ende, ende. Sau uh, în turcă, Adam înseamnă om. Da? Sufixul de plural este la și aici va fi Adam la. Da? Pe când uh, 9. ECB. Dacă vrem acum să adăugăm articolul, undeva am adăugat la sfârșitul sintagmei. Deci, practic, datașăm acel timp. ECB-ia, care nu nici nu nume propriu spaniol destul de feliz, casa nouă. Iar acum, dacă persoană natural, vom așa tot acolo, la sfârșit, se marchează o singură dată. La, la sfârșit, la un instrument. Și vom spune, dacă se face spune limbile flexionale. Dar ce limbi aglutinare? Ă, exemple, limbile etnofice, maghiara sa, finlandeza, limbile turcice, cum se face aglutinare, vezi? Dar pentru a face un lingvist, nu trebuie ca ei să fie înrudice. Turcice, limbile turcice. Toate limbile turcice. Și avem această vasă, japoneza și coreană sunt și ele aglutinante, uh, da? Bun. O a treia categorie importantă este activitatea de intertexionale. Aici vom include limbile mai cunoscute nouă, dar limbile europene. Ele se caracterizează prin flexiune. Am spus, flexiunea este capacitatea de a-și schimba formă, da? de a implica anumite noțiuni gramaticale cu ajutorul am văzut că candidatul Ivo Adrian rădăcina era invariabilă. Pentru că flexionară rădăcina poate să varieze. Da? Nu este neapărat invariabilă. Să ne gândim pur și simplu la verbele reglare. Din orice limbă, da? Ce înseamnă? Ce presupune verbele reglare? Faptul că se schimbă rădăcina, da? Se schimbă rădăcina. Toate alternanțele de rădăcină din limba română iași, băieți, rădăcina s-a schimbat, da? Nu înseamnă că exprimă altceva, așa rădăcina, este așa rădăcina, pur și simplu, dar valoarea nu are rădăcină. Fenomenul, mai ales în România, avem foarte multe asemenea alternații ale rădăcinii și este scriptarea manuală și așa verbal. Dar și celelalte verbal. Deci, este nu foarte clar de se schimbă rădăcina, funcțiunea de verbal. Exemple, puteți să luați la o din romană, da? S-a schimbat rădăcina. Ea nu mai este. Asta nu s-ar putea nimic altceva. Uh, o altă diferență este monomia afixă. ce v-am spus și înainte. Ce înseamnă monomia Putem să avem este acel cuvânt. eventual, da? Limba română exprimă pluralul la substantive sau adjective și persoana a doua singular la verb. Da? Deci, practic, avem o comunitate fixă. Ceea ce e la Exemplele de pot să fie renumărate. Deci, două, sunt multe sufixe. Și în plus, iarăși, diferența față de limbile argumentate, acumularea de valori. Deci, același același matrix, poate să cumuleze mai multe fără valori. Exemplu, ca să nu putem de fotografii, tot același care ne arată persoană și nu. Sau definiția verbală avem aceleași același activ care indică același timp și mod. Deci pentru limbile romanice, noțiunea de timp și mod sunt inseparate. Și cea de persoană și nume. Daunos, da? În spaniol. Dar separat în următoarele morfeme. Kant, care este portăcină, da? În sensul lexical al cuvântului. A este un morfem care nu este o cupare de mare. Deci, indică un simt conjugare. Nu e conjugarea. Bar este un sufix care arată imperfect. Mod și timp, da? Deci acest sufix ba ne indică mod limitativ imperfect. Cele două opțiuni sunt inseparabile. Puteți să vă spuneți pentru un mod și alternativ. Da? Nu se poate. Și și mos? Persoană și nu. Dar de aceeași pentru că mos putem să o atașăm la orice timp. Deci orice persoană în timp rural din spaniol se va termina în mos. Deci mos în sine arată numai persoană și numai. Orice timp da? Dar din nou trebuie să fie separate. Nu pot să zic, da? Sau o parte din persoană și o parte din persoană. Reține din nou că acest lucru prima nu este posibil. Cumularea de valori și o mânie între preatinse. A, și în plus, iar iarăși, cum este important, că o valoare gramaticară se exprimă, se poate și de cel mai mult de mai multe ori în cadrul unei sintagme. Acest fenomen, de fapt, repetat, dacă vrem. Deci, în același context, arhivul substantiv academic, știm foarte bine că din acolo o avea un număr marcat de trei ori, care este fără unul redundant, pentru că nu am avea nevoie pentru

s-au combinat în așa fel și au evoluat în așa fel nu mai putem să le detașăm, să identificăm care este succesul și care este diferența. Da. La seara care are nu mai persoană la sală, adică nu știu care e cina care este studentă. Da? În fine, exemplu, pot să fie un mult mai undeva. Vorbim să vă pentru ascultăm, Aí tirou o post, eu não vou